Now we've tried a few letter combinations, we can practice them in the exercise that follows. Listen to the words and repeat after each. And then listen again to see how close to the correct pronunciation you were. Έλα. Έλα. Όχι. Όχι. Σιγά. σιγά. Μαμά. Μαμά. Νερό. Νερό. Κακός. Κακός. Τότε. Τότε. Ζήτω. Ζήτω. Βήμα. Βήμα. Βάρος. Βάρος. Χίνα. Χίνα.